Patxiku irisarri e, aipatzen da, e, lehortea oroar, besteak beste Nafarroan, irakurri berdi dugu ere bai berrogoi mila hektarea, galduak izan daitezkeela. E, biskat, egoera aipatzeko lehenik, zubaitzara eneko idazkari nagusia, zertan da momentu hontan egoera Nafarroan? Bueno, ba, zuk aipatu bezala, egoera neko larria da. E, berrogi mila galtutza ematen dire, batez ere Nafarroa herriberan, e, bueno, ikusi berda Nafarroren nahiko handia dela, eta ez dela berrin ipar, Nafarro iparraldean bizi edo herriberan, orduan herriberan, e, ba, hor e, usta, usta bat ja e, erabat e, galdu eginda, Eta gero, eta falla, eta tutera tartian ere, nahiko guzta eskaxak e, e, daude. Eta gero, e, gureztatzen diren lurretan ere, ba, arazoak aurre ikusten dira, batez ere udan, jara honeko zaurre ikusten dira ur murrizketak izanen direla, eta orduan, ba, ba, ureztatzen diren lurretan ere, ba, e, ba, guztua irailan, espadu behintzat orain tartenetan euririk egiten, ba, horre arazoak izanen dira, bai. Ze izan daiteke ondorioa beraz, eh, adibidez, zerealen gain? Bueno, e, zerealen gain, ba, garestitzea, lehenik eta behin, lastoa eskazia, zerri bigarrenik, eta, bueno, hemen, hene, Nafarroatik bai eskatu dugu, adibidez hemen e, zangotzan e, lastoa erre egiten dute gero energia argia ekoizteko, eta bon, eskatu dugu e, lasto hori ez erretzea, eta lasto hori lehentasuna izatea animalia bazkatzeko. Zeren, joan lehor joan zen, eta nahiko lasto guti zen, lastoaren prezio ere izugarri igozen, eta aurten aurre ikusten da, are gehiago igo eginen dela, ez? Eta orduan, ba, ba hor batez ere ikusten da, ba, animaliak dituztenak, ba, pentsuak izugarri gora inen dutela eta gero bazkak ere bai. Urik ez bada eta gero eta gutxiago izango bada, horren arabera egokitu beharko da dena, ez? Hori da, hori da, azkenean, ba, itoiz eta jesa hemen diren, ba, urputzorik gaundienak, pantanorik handienak, ba, mendietan ez badu elurrik iten, nekez beteko dira, euria eginta bakarrik ez dira betetzen, eta ikusten da aldaketa klimatikoa etorri dela geratzeko eta orduan ba, horreri aurre egiteko dispensatu imar dira zer landatu gure animalien ekoizpenak ere nola egin hemen Nafarroan baditu hainbat eta hainbat eh, granja e, intensiboak ba hoiek eh, sekulako ur kopuru ondia behar dituzte eta hor ba behar bada vuelta bateman eta berriz ere extensiborak jo marko dugu Hhh. Mhm. Ados bapatxiku irisarri es milesker eh, argitasun hauek emateagatik eta ikusiko dugu etorkizunean ea zer gertatzen den esker gurekin egonik. Bai, izanen dugu aukera eta nahi duzen arte. Milesker.